D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marie Nau. Léif Radio Ara Nolauschterer, Méi wéi jee brauche mer Fridden. Fridde mat sech selwer, Fridde mam Partner, Fridden op der Aarbecht, Fridden am Land a Fridden an der Welt. Wéi vill vun eis kënnen kënnen dat Wuert Fridden nemme héieren oder kënnen einfach näischt méi domat ufänken? Wéi vill vun eis hunn opgehalen ze gleewen, dass eis Welt méi friddlech wäert ginn? 1985 huet dat héchste gewielte Bahá'í Gremium eng Deklaratioun un d'Vëlker vun der Welt gemaach, mam Titel D'Versprieche vum Weltfridden. Et gëtt dovunner eng lëtzebuergesch Iwwersetzung am Horizonte Verlag, mat enger Aféierung vun der deemoliger Chamberpresidentin, der Madame Erna Hennicot-Schoepges. Ech zitéieren e puer Passagen aus hirer Aféierung. Si schreift, En Appell zum Fridden an engem Ablack, wou d'Majoritéit vun de Lëtzebuerger vill méi mat materiellen Iwwerleeunge beschäftegt ass, muss eis nodenklech maachen. Den Honger, d'Aarmut an d'Krankheet vun esou ville Mënschen op der Welt ginn och jidderee vun eis eppes un. Eng nei Uerdnung an der Welt, déi eis de Fridde méi no bréngt, kann nëmmen opgebaut ginn aus der Perspektiv eraus vun der Matverantwortung fir déi eng an déi aner. Ech wënschen, datt Ären Appell vu ville Leit eescht geholl gëtt an dat d'Suerg ëm déi aner eis déi Kraaft gëtt, déi mer all zesumme brauchen, fir d'Welt ze veränneren. Mir liewen an enger Welt vun Integratioun an Desintegratioun, enger Welt, wou positive Kräften am Gaang sinn ze wierken an negativ Kräften am Gaang sinn ze wierken. Mir liewen an enger Welt, wou Leit an Organisatioune sech eeschthaft beméien, eng aner, besser Welt opzebauen, a wou Leit an Organisatiounen am Gaang sinn, d'Welt an d'Leit an hir futti ze maachen an ze zerstéieren. Mir liewen awer och an enger Welt, wou Leit an Organisatiounen am Gaang sinn, d'Welt, wéi se ass, mat hiren Institutiounen an Traditiounen, wëllen ze flécken, d'Rëss an d'Lächer wëllen ze fëllen. Vläicht gesi si net, datt d'Welt am Moment esou wéi en Haus ass, wat ee besser huet esou stoen ze loossen, wéi et ass, an un engem Neien ze schaffen. En Haus oder eng Welt mat Strukturen an Institutiounen, déi de Besoinen vun der haiteger Welt entspriechen. Den Ervin Laszlo, Philosophieprofesser a Begrënner vum Club vu Budapest, schreift am Virwuert zu der Bahá'í Deklaratioun, Eng Neiorientéierung vun eisem Denken an en neit Wëssen iwwer d'Dynamik vun der gesellschaftlecher Verännerung gi gebraucht, wa mer de Fridden wëlle realiséieren. Béid Aspekter ginn am Friddensappell vum Universalen Haus vun der Gerechtegkeet an hirer wierklecher Natur erfaasst. Fridden ass haut net nëmmen e fromme Wonsch, mee eng Mussesaach. All Staatscheffen a Vëlker vun der Welt musse sech dës Tatsaach virun Aen halen a sech déi Räifheet uneegnen, déi dat heiten Dokument fir dat nächst Zäitalter vun der Mënschheet virausgesäit. Den Text vun der Friddensbotschaft erkläert, datt d'Eenheet déi wichtegst Bedingung ass. fir de Fridden erbäizeféieren, Eenheet an der Famill, Eenheet an der Natioun an Eenheet an den grousse Modeller vum Denken a Fuerschen, an deem, wat d'Wëssenschaft an d'Relioun ausmécht. Räifheet ass dann eng Viraussetzung fir esou eng Eenheet. D'Mënschheet ka sech op de Wee maachen zu méi enger grousser Wäisheet a méi enger déiwer Maturitéit, well si huet elo d'Méiglechkeeten, hir ënnerschiddlech Kulturen an Ideologien z'ënnersichen an iwwert hir historesch Plaz nozedenken. Mir wäerten an eiser nächster Emissioun mat dësem interessante Friddensappell ufänken, e Fridden, deen eis versprach gëtt. An der Aféierung kucke mer d'Zeechen, déi elo scho bestinn, fir kënne Fridden ze schafen. Mir gesinn awer och d'Konflikter an d'Virzeeche vu Kricher. A mir gesinn de Wee no vir, wéi e Wee mir huele kënnen. Bis dohin Iech alleguerten en erhuelsamen a friddleche Weekend, Äre Jean-Marie.